Je to správa, ktorá nepoteší, ale v tomto čase zvykne byť tradičnou a na strane druhej svet je plný aj horších informácií, tak to zase až tak tragicky vidieť netreba. A čo je pravda, nie je hriech. Minulosť si zobrala pred pár hodinami už aj 11. týždeň roku 2026. Vstúpili sme do toho ďalšieho v poradí a aj keď bude 12. tak tuctovým sa zrejme nestane, lebo človek je tvor neposedný a navzájom si niečo privodíme. Ide už len o to šťastne prekľúčkovať do tej 13. Je to zároveň týždeň, keď si symbolicky moc odovzdajú hneď dve ročné obdobia. Viac sa ich tak či tak stretnúť nemôže. Zima končí, jar sa začína, to je minimálne pre teplomilných. Hneď takto začerstva, možno aj najlepšia správa dňa. Tak k tomu doplním už len jeden fakt. Zahorela petrolejka, čo je najpríjemnejšie tak snáď to bude aj spojené s nerušenou chvíľou v jej blízkosti a toto všetko z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. Vstupujeme na územie hudobného zapadákova dnes aj v spoločnosti Rudolfa Cortéza. Prstem stírám špíru z oken z dlouhé chvíle čtu si jízdní řád. kolem lidé jdou a najednou se musí vážně smát. Vždyť každá tvář mi připomíná zapadáko, kam se právě vrací, Kde má slunce správný žár, i když jej schovává mracích trojice se v mokré trávě a vodu přímo z proudu pít. trojice se v mokré trávě, celý zapadá kom přátel mít jsem prošel jsem a tam a únavou už málem zývám. Znám každý plakát na spaměť a dál mi dlouhá chvíle zbývá. Dlaní stírám prach ze slepých skel a trať dál je platí, snad já teď musím ustát. Projít se posou nohou v mokré trávě a vodu přímo z proudu pít. Projít se posou nohou v mokré trávě, celý zapadá jako přátel mít. Krojíce pasou nohou mokré trávě a vodu přímo z proudu pí. Trojíce pasou nohou mokré trávě celý zapadá jako přátel 16. marec v kalendári. Od roku 1921 bol narodený novým termínom majiteľa tohto baritónu. Prišiel na svet ako Rudolf Kreisinger, ale neskôr teda si dovolil mm, priezvisko zameniť za to, ktoré nosila jeho mamina, takže sa stal z neho Rudolf Cortés s s na konci, niekedy to zvykne niekto písať aj s písmenom Z. Ocino Rudolfa Tiež Rudolf bol debnárom a svojho času pracoval v Južnej Amerike. Zoznámil sa tam s Mercedes Cortésovou, s ktorou sa potom aj oženil. Spolu žili v Čechách a narodili sa im dvaja synovia. A jedným z nich bol práve ten, ktorý nám pred malou chvíľočkou dospieval jednu z pesničiek. Návrat sa týkal roku 1974. V decembri sa točilo s textom Mirka Černého pesnička, ktorá samozrejme nebola originálom, toto bola česká verzia, ten pôvodný titul môže byť, že niekomu sa dostal do uší v podaní Henka Snova, tiež v tej prvej polovičke 70 rokov. Je to taký príbeh nostalgický o tom, že osoba, ktorá to vyspevovala, má rada kolorádske vidiecké ráno a denverskú ženu vo svojich myšlienkach. Tá česká verzia bola trošku o niečom inom. V prípade Rudolfa Cortéza to spievanie bolo dosť výrazným a objavil sa aj v niekoľkých epizódnych pozíciách v rámci českých filmov. Tiež bol pôvodným divadelným predstaviteľom ústrednej postavy v hre Limonádový Joe a Nebkoňská opera. V tom rovnomennom filme už ale úlohu dostal Karel Fiala a využíval hlas Karla Gota samozrejme bolo to možné sa k tomu dopracovať. V každom prípade my sa k Rudolfovi Cortézovi môžeme v tomto roku ešte dopracovať aj v takom väčšom bloku, keďže 12. decembra uplynie 40 rokov od jeho odchodu, mal 65 tak eh, by sme si to eh, mohli potom viacerými pesničkami popripomínať. Dnes mu patrí úvod, úvod do aktuálnej petrolejky, ktorá sa bude točiť samozrejme okolo aktuálneho termínu. Meninový oslávenec tým je na Slovensku Boleslav, žiadna malá ani veľká Boleslav. Meninový oslávenec má meno slovanského pôvodu, významovo ide o viac slávneho. Druhá v Českej republike je to Elena, majiteľka tohto ženského krstného mena, menej obvyklý variant obľúbeného mena Helena alebo anglického Eleonora, ruského Jelena. Je to meno gréckého pôvodu, No a pasuje nám to aj k petrolejke, lebo ide o svetlo, respektíve pochodeň a my si ňou budeme svietiť aj na ceste za ďalšími oslávencami. Ten druhý bude už ale úplne iného súdka, trošku pritvrdíme, pretože na nás čaká basgitarista venujúci sa často hlavne hard rockovej, rockovej alebo dokonca aj heavy metalovej muzike 14. marec, rok 1963, nový termín, mal 19, keď sa po boku Maťa Ďurindu a Ďura Černého stal súčasťou Tublatanky a nahral s ňou 5 štúdiových albumov, odišiel keď mal 30 v 93. No a ten jeho vysoko položený vokál, ten je typický pre mnohé pesničky e, kapely Tublatanka, hlavne z toho e, prvopočiatku, tak si poďme pripomenúť albumovú dvojku. Skúsime to cez vesmír skladbou s názvom Neváham. Neváham. nádhere využitý vokál tohto pána. V pesničke dnes mu patrilo viac menej finále na tom istom albumovom projekte a zvyčajne bol skôr tým druhým hlasom v Tublatanke po Maťovi Ďurindovi. Po odchode sa začal venovať e, vývojom softvérov a podnikových informačných systémov ale k muzike nemal ďaleko, hlavne v 96. keď sa dali dohromady s Pecimu Herčíkom a Františkom Griglákom a vytvorili štúdiový produkt s názvom Magma, veľmi vydarený. No a v 2015 opäť s Pecimu Herčíkom a vtedy ešte aj s Ďurom Černým vytvorili zo skupenie Živá voda. V ňom potom Ďura Černého nahradil Igor Skovaj za bicími. Takže aj po tejto stránke aktívny v neskoršom období, dnes jednou pesničkou, pretože postavené to tu budeme mať na iných ročníkom 1961, takže 65. narodeniny si práve dnes pripomína Martin Maxa. Môže byť, že ešte stále netreba extra pripomínať, keby náhodou, tak bude tu blok s jeho pesničkami. O 20 ročia mladšia Katka Knechtová sa nám postará o finále v rámci aktuálneho termínu. No a pokiaľ ide o tzv. trikolóru, tak e, v nej sa budeme e, venovať e, tiež udalosti, ktorá tu má také pologuľaté výročie v roku 1891, totiž to v Prahe na vrchu Petřín započali výstavbu Petřínskej rozhledny. Rozhľadne a keďže vznikli aj nejaké pesničky na túto tému, tak si ich e, dnes skúsime pripomenúť. To by mohol byť taký ten základ, ktorý by sme chceli ponúknuť. A pokiaľ ide o e, dianie v nasledujúcich momentoch, tak e, sa pristavíme zase pri pánovi, ktorého nový sviatok ten sa spája ešte so 14. marcom, ročník 1978, to je rodák zo Žiliny, Detstvo prežil v tepličke nad Váhom a po skončení strednej školy odišiel do Anglicka. Viac ako dva roky tam pracoval, učil sa angličtinu, potom po návrate na Slovensko sa začal venovať aj muzike. Ale dosť dôležitým momentom bolo, keď e, došlo po anabáze v Izraeli k návratu kvôli relácii Slovensko hľadá superstar. Skončil šiestý v tom prvom ročníku a stal sa neprehliadnutelným elementom, okrem iných samozrejme, výťazky a tak ďalej. No a keďže ide o Mira Jaroša, aktuálne mnohí sledujú hlavne jeho detské projekty, ale sú tu aj albumové tituly a diela, ktoré sú písané aj pre tých skôr narodených. V roku 2009 napríklad uzrel svetlo sveta single, ktorý sa napokon potom v roku nasledujúcom objavil ako bonus na jeho albumovej trojke niesla názov Tráva musí rásť. No a k nahrávaniu tohto singlového titulu si prizval tiež e, spolufinalistku Superstar Petru Humeňanskú, aby sa ocitli spoločne samozrejme len v úvodzovkách na dne mora. Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť, nepýtam sa kam. Tak chyťme tento čas, skôr než predbehne nás. Na nemoraz pýtam, teda na dne mora spočinuli. Pokiaľ ide o albumové tituly, ktoré svojho času Miro Jaroš začal ponúkať, tak za tým najvzdelenejším by sme si museli zájsť do roku 2005. Dostal názov Exoterika, predalo sa viac ako 10 tisíc hudobných nosičov, takže za tento počet platinová platňa. Svojho času polmiliónové <laughs> predajnosti, to už dnes je niečo galakticky vzdialené a nielen pre Mira Jaroša. Nasledujúci album Tlaková níž je z roku 2008 no a potom došlo práve na titul Tráva musí rásť, ktorý obsahoval aj single zaradené medzi najhranejšie v rámci slovenskej tvorby. No a my sme si takto pripomenuli jeden z tých titulov, ktoré v tom čase vznikli. Pesnička, ktorá je ponúknutá aj v hebrejskej verzii pod názvom Boj a v tej e, slovenskej sa nachádza na treťom albume ako bonusovka. Ono to je spojené aj s izraelským hudobníkom Idanom Reichlom, ktorý povolil Mirovi Jarošovi prespievať to do Slovenčiny práve pod názvom Na dne mora keď sa stretli osobne v Tel Avive v auguste 2009, kde Miro Jaroš točil taký krátky dokument o nahrávke, no a režisérom a producentom klipu sa stal Martin Hudák. Klip sa zaradil tiež medzi ehm, no, dajme tomu, že najdrahšie na Slovensku. Pracoval na tom 30 členný štáb 3 mesiace a kvôli videoklipu dokonca priviezli aj kamion mušli a kameňov z Chorvátska. No a nejaké tie animované 3D morské živočíchy pod fiktívnou morskou hladinou. To vznikalo dokonca aj za veľkou mlákou v Spojených štátoch. Dôležité je, že pesnička patrí medzi vydarené kúsky. Dnes sme sa za ňou obzreli z dôvodu mirových e, narodenín v tomto období, ale tiež je to len z jeho strany jeden príspevok. No a poďme sa pozrieť aj na minulosť aktuálneho termínu, lebo toto tvorí dosť často zásadnú pasáž e, petroliky ako takej. Nie je to deň, ktorý by bol dvakrát ideálny, čo sa týka minulosti, lebo je to dosť e, tvrdé, kruté a už aj pohľad do polovičky 15. storočia nasvedčuje, že aktuálny dátum treba si dávať pozor. V Budíne, dnešnej Budapešti, totiž to o hlavu pripravili Ladislava Huňadyho, bol syn vojvodcu a uhorského gubernátora Jána Huňadyho a brata budúceho uhorského kráľa, panovníka Mateja Korvína. Rok 1495, vtedy banskí podnikatelia pôvodom zo Spiša, Jan Turzo a jeho syn Juraj zakladali e, s jednou z bankárskych finančných rodín Fugerovcov spoločnosť, tzv. uhorský obchod, ktorá sa postupne stala najväčším producentom medi na svete. V 1621 urobili indiáni celkom zaujímavý krok, hlavne ich náčelník, náčelník e, Mohikánov, ktorý navštívil dedinu prvých pristahovalcov e, za veľkou mlákou a pozdravil ich dokonca v angličtine údajne. Juraj Jánošik už sa dostával pod drobnohľad výrazne v roku 1713, vtedy ho polapali a dopravili do Liptovského Mikuláša, kde sa začal súd. Rozsudok bol vynesený už na druhý deň za e, vedenie zbojníckej skupiny a účasť na lúpežných prepadnutiach. To bol teda ten trest, že mal vysieť za ľavý bok na háku. Nepodarený atentát s piklencov na švedského kráľa Gustáva III v roku 1792. Eh, bolo to na čele s jedným z grófov, ktorý vystrelil na kráľa na Maškarnom plese v štokholmskej opere a ono sa to potom aj stalo eh, takým námetom pre operu Giuseppe Verdiho, rovnomennú operu Maškarný bál alebo Maškarný ples Republikán, tretí prezident eh, Spojených štátov Thomas Jefferson v roku 1802 podpisoval zákon zakladajúci vojenskú akadémiu vo West Pointe v štáte New York. Bola to prvá vojenská škola v Spojených štátoch na výchovu a tréning budúcich dôstojníkov. Asi ťažko si predstaviť, že by tam eh, založili niečo, čo by bolo mierumilovnejšie. V Londýne zase reorganizovali políciu. V roku 1829 vznikol Scotland Yard. No a posledná informácia, tu si ešte budeme rozoberať na drobné, to bol ten spomínaný termín s výstavbou Pražskej Petřínskej rozhledny v roku 1891. Do 20. storočia nahliadneme po pesničke to sa už budeme venovať e, Radke Vrankovej, ktorá si dnes 16. marca pripomína 53. narodeniny. Je to speváčka, šanzonierka, pesničkárka, dá sa povedať, že multiinstrumentalistka, skladateľka, ktorú v hudobnom svete registrujeme pod menom Radúza. No a jej hudobnú tvorbu dnes bude reprezentovať jeden titul, single z minulého roku, aby sme si tu pohrali aj niečo čerstvejšie. Než sa opäť budeme pozerať viac do minulosti, single dostal názov Ja te prosím, buď tu se mnou. te prosím, buď tu se mnou a ty mi pučíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout Vprostřed jeho si stoli, jako bych strach mohl zabít ve svém srdci a pak žít dál, jako by tik stehýnek žabých oživit moh dávno mrtvý sval. pubertální revolta. Tentokrát mě ďábel zlomil, teď mě zahnal do kouta. Řekni, obětí jsem se stal obratného rétora. Čivnek slepé víře v tebe vedla má naivní letora. Kolo mlínský za čtyři zlatý v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš si koupíš, ale za všechno zaplatíš a kolo točí se dál. ti odčeně, co řeknu tu svou, ber tu si zbal. Než zjistíš, že jsem ti s tím seknul, zatímco ty si klidně spal. Postav se za mě proti těm, co mě špiní, vyšachuje je z kolave, Protože já tě potřebuju nyní, nyní, nyní a ne až budu připraven. že zlatý v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš. Málo co si koupíš, ale za všechno zaplatíš a kolo točí se dál. peux acheter dans la vie. Et tout ce que tu obtiens, c'est le pays au prix fort. Et le petit moulin tourne, tourne, tourne, tourne encore. Tourne, petit moulin tourne pour quatre cubes. Peu de choses, peu de choses, tu peux acheter dans la vie. Et tout ce que tu obtiens, c'est le pays au prix fort. Et le petit moulin tourne, tourne, tourne, tourne encore et encore. choses, peu de choses, peu de choses Tu peux acheter dans la rue Et tout ce que tu obtiens, tu le perds plus fort Et le petit mot là tourne, tourne, tourne, tourne Encore et encore Non. tak takto je to aktuálne hra a spieva prvopočiatky sa spájajú aj so Zuzanou Navarovou, ktorá ju pri jednom z takých koncertných vystúpení niekde na ulici videla, zapáčilo sa jej to, tak jej ponúkla iné možnosti, aj hostovala potom v jej programoch a na svojich koncertoch zaujala hlavne tou hrou na akordeón, pridala gitaru, klavír, no a silné sú aj texty, všimli si to tiež tí, ktorí v roku 2004 odovzdávali ceny tzv. Andela, čiže akademici českej populárnej hudby a za rok 2004 získala hneď tri takéto odmeny. Stala sa speváčkou roka, objavom a v rámci žánrovej kategórie folk výťazkou. O rok neskôr potom prijala ponuku režiséra Jana Hřebejka a zahrala si vo filme Kráska v nesnázích. A došlo samozrejme aj na ďalšie radové produkty, čo sa týka albumov, vše je jedním v salonu barokných dam Milujú vás, Ocelový město. Nebe je odemčené, to je dokonca dvojalbum, má už 4 roky, no a tento single predznamenáva zase niečo, čo by sa mohlo v dohľadnej dobe tiež dostať k poslucháčovi v takej košatejšej verzii, to znamená viac pesničiek. Necháme sa prekvapiť. Aktuálne od Radiuzy teda práve tento počin hudobný. No a poďme sa pozrieť na to 20. storočie, pokiaľ ide o 16 marcový deň, rok 1926, čiže začneme hneď výrazným výročím, je to 100 rokov od momentu, keď americký fyzik Robert Goddard vypustil ako prvý na svete raketu na kvapalné palivo. Vyletela do výšky 12 metrov, ten let trval 2,5 sekundy. Raketa preletela 56 metrov rýchlosťou 90 km za hodinu. V roku 1939, o 13 rokov neskôr, Adolf Hitler a Emil Hácha podpisovali v Prahe výnos o utvorení protektorátu Čechy a Morava. Snáď príjemnejšia udalosť je z roku 1963. Opäť sa vraciame k termínu Jánošík. V Bratislave mal vtedy premiéru dvojdielný farebný film režiséra Paľa Bielika. O tri roky neskôr opäť Rakety v hlavnej úlohe v rámci tzv. vesmírnych pretekov. Americká kozmická loď Gemini 8 sa spojila s bezpilotným raketovým stupňom Agena, čím došlo k prvému fyzickému spojeniu dvoch kozmických telies na obežnej dráhe našej planéty. 68. rok by bolo najlepšie vymazať, ale čo sa stalo už sa neodstane. V juhovietnamskej dedine Milaj spáchala vojenská jednotka, hádajte trikrát koho, Spojených štátov masaker, keď zastrelila viac ako 500 civilných obyvateľov tejto dedinky. Existuje o tom aj pesničkový titul v podaní Evy Kostolániovej. Nemám to v pláne dnes ponúknuť. V Ríme v roku 1978 uniesli príslušníci Červenej brigády tzv. teroristickej organizácie bývalého predsedu vlády Alda Mora. Zabili štyroch osobných strážcov, piatého ťažko zranili. No a tohto pána už tak či tak e, živého nevrátili. A z toho istého roku je aj opätovný pohľad do kozmu. Sovietskí kozmonauti Jurij Romanenko a Georgi Grečko sa vrátili na Zem z kozmickej stanice Salyut 6 po svojho času rekordných 96 dňoch strávených vo vesmíre. No, ďalšia udalosť, tá je z Libanonu z roku 1985, keď v tamojšom hlavnom meste v Bejrúte uniesli zase novinára americkej tlačovej agentúry AP, Terryho Andersona a toho našťastie zo zajatia prepustili, ale až 4. decembra o 6 rokov neskôr. No a v roku 1999 všetci 20 členovia Európskej komisie podali demisiu. Stalo sa tak po zverejnení správy tzv. výboru múdrych, ktorá poukázala na vážnu zodpovednosť komisie za prípady zlého hospodárenia z prenevery a za ďalšie podvody. O trestoch informácia nie je. Zvyčajne to tak aj končí. Hrubá čiara a čo sme si, to sme si. Poďme za niečím príjemnejším, v tejto chvíli teda za pánom, ktorého včerajšie 65. narodeniny pútajú našu pozornosť. Narodil sa v Moste 15. marca pod menom Ivan Varga a neskôr sa zviditeľnil a hlavne ako spevák, gitarista a skladateľ, ale popri tom bol aj maliarom, moderátorom, príležitostným hercom, inak vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy, matematiky a bývalý pretekár, závodník v plávaní. U nás budeme ho evidovať ako Martina Maxu a pripomenieme si ho piatimi pesničkami. Začíname titulnou skladbou prvej profilovky Selaví. Selaví. Kdo z kola ven musel dnes jít se laví, co nadělám. Bez tak jsem vás nemusel mít, tak co má být? si, postelích z nebesy. A stejně vás zubatá jednou vytěsí. A, a pak vás celou tou noblesou kdo ví kam jednoho rána podnesou, na márách ponesou. teda já. Zítra kdo ví, můžeš to být. Právě tak ty se laví. Co naděláš, jednou je hůř, jindy zaslíp čo má být. A nech je spát v postelích z nebesy. A bez také zubatá jednou vyděsí. A, a pak je s celou tou noblesou. A kdo ví, Jednoho rána odnesou, na márách ponesou. Základ je nám teda jasný, Martin Maxa v hlavnej úlohe, svojho času študent gymnázia v Tepliciach, potom študoval najskôr architektúru, ale vyštudoval fakultu telovýchovy a športu na Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal aj magisterský titul a po skončení týchto štúdií pracoval krátko ako učiteľ telocviku a matematiky. Venoval sa aj približne 15 rokov plávaniu a dosiahol v ňom celkom vysokú úroveň a vďaka svojej športovej minulosti a fyzickej kondícii získal aj prezývku spievajúci telocvikár. Stal sa tiež zakladateľom kapely Náhodná sešlost, ktorá ho teda sprevádzala už aj na tomto albumovom produkte číslo 1 Jiří Polák, Ladislav Varga a David Homolák, tam bolo počuť ženský vokál, tak to nebola náhoda. Šarlota Túmová by mala byť majiteľkou hlasu a môže byť, že niečo obdobné si vypočujeme aj v skladbe číslo 2 úvodnej pesničke albumovej dvojky. Tento produkt získal názov Spoviednice a je to prostý. To je tiež názov druhej pesničky v poradí. jasný, že se brány tvýho těla jenom tak neotevřou ani dnešní noci. Trpím a možná právě to si chtěla. Odbyla noc a přepadá mě pocit, že co chtěla si mít, asi máš. A mými jedinými hosty jsou teď pod košilí zima a mráz, takhle je to prostý. Možná mi chybí od brány tvýho těla ten pravej klíč a já špatně volím slova. Trpím, nechci věřit, že bys chtěla, abych se vrátil a začal jinde znova, jenže to bude lásko složitý. zádech mi totiž hoří mosty, máš je na svědomí trochu větí, takhle je to prostý. myšlenky, jak vítr se mi honí hlavou. Jen do té chvíle, než se roztříští o stěnu mýho čela. Jinak to nevidím a nejspíš tady marně čekám na tu pravou. Zvolna mi dochází, že nerostaju v žáru tvýho těla. Tvýho těla. jasný, že se brány tvýho těla jenom tak neotevřou ani dnešní noci. Trpím a možná právě to si chtěla. Odbyla půlnoc a přepadá mě pocit, že co chtěla si mít, asi máš. A mými jedinými hosty jsou teď podkošlivý zimám rád, takhle je to plus vítr se mi honí hlavou. Jen do té chvíle, než se rozstříždí o stěnu mýho čela. Jinak to nevidím a nejspíš tady marně čekám na tu pravou. volna mi dochází, že nerostaju v žáru tvýho těla. Tvýho těla. Takhle je to prostý Takhle je to prostý Takhle je to prostý Takhle je to prostý No, tak je to jednoduché. Zostava kapely Náhodná sešlost bola doplnená pri nahrávaní tohto albumu aj celkom zaujímavé mená, hlavne Vladimír Guma Kulhánek ako bas-gitarista vynikajúci, alebo vokalistka Linda Finková, ktorú si môžeme pamätať aj ako dvojičku Pavla Nohu, aspoň vo dvojici teda vystupovali ešte v 80 rokoch, potom sa už presunula skôr do tejto pozície vokalistky než solistky, no a čo sa týka Martina, ten sa svojho času dostal aj k priestorom, v ktorých sídlili napríklad hudobný klub Pionír, neskôr sa z toho budoval hotelový komplex, vystupoval aj v muzikáli Traja mušketieri a v multimediálnom muzikáli Na háči. Aktívne sa objavoval aj v divadelnom predstavení s názvom Kšanda, niečo ako Traky. No a mm, čo sa týka jeho filmovej pôsobnosti, tak e, po boku Heleny Vondráčkovej si napríklad zahrala takú malú úlohu v komédii Kameňak, dvojka, neskôr sa objavil aj v štvorke a s Helenou Vondráčkovou tiež mal možnosť natočiť dueto, ktoré si teraz pripomenieme, ono sa to potom objavilo na jeho albumovej trojke s názvom Desáté patro. Tento titul bol ponúknutý v roku 2003 a nechýbala ani pesnička s názvom Deja Vu. Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý a výbuch, ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří, nejsem to já jen dežaví je tvým hostem v domě. Jen sny a tvý dežaví. Nejsem to já, ta, co ji znáš, ta, která mývala strach mezi řádky číst a půl měsíc sevřených úst. Právě tak nepatří mi, nejsem to já, jen se ti zdám, jsem dežavý a tvá růže pro mě, sotva mi kránu zavoní. To se ti zdá, jako výkřik ze tvá, nemá ústa a do tvých snů vkročil s tím bez těla. Nezvaný host, věř mi, nemá smysl chtít, aby zůstal jen se ti zdám a co s tím naděláš. To já nejsem ten stín, nejsou to kroky mý a Bůh ví ani moje tvář a těch pár slov pár krátkých vět já vůbec nevyslovil. Nejsem to já, jen se ti zdám, jen deja vu je tvým hostem v domě. Jen sny a tvý deja vu. To se ti zdá, jako výkřik skrze tvá, nemá ústa tvých snúv vkročil stín bez těla. Nazvaný host, věř mi, nemá smysl chtít, aby zústal. Jen se ti zdám, a co s tím nadělám. ty řádky číst, ten půl měsíc sevřených úst dávno už nepatří mi, nejsem to já, jen se ti zdám, jsem dežavý a tvá růže pro mě, sotva mi kránu zavoní. asi si každý prešiel tým svojím deja vu, že mal pocit, že buď to miesto alebo určité momenty niekedy v minulosti zažil a pesničky nám to pripomínajú tiež veľmi často a my si ich aj opätovne ešte určite budeme niekedy v budúcnosti pripomínať. V prípade Martina Maxu možno spomenúť aj ďalší z jeho výrazných koníčkov. Maľovanie svojimi obrazmi sa presadil dokonca skôr ako v oblasti populárnej hudby a také výraznejšie úspechy v tomto smere dosiahlo hlavne v Nemecku. Čo sa týka ale spievania, stal sa skokanom roka v ankete o Zlatého Slávika za rok 2000 a v roku nasledujúcom sa v tejto ankete dokonca umiestnil na bronzovej priečke. No a pesničky pribúdali, pribúdali aj skúsenosti ale pribudali aj e, veci, ktoré s muzikou až tak veľmi nesúvisejú, hlavne v roku 2004, keď dostal dvojročnú podmienku za to, že sa postavil na stranu finalistky Mrs. Gabriely Tauberestovej, ktorú ohrozoval jej priateľ, tak zakročil, no a napokon teda vyšiel z toho s tou spomínanou podmienkou. Čo sa týka moderátorskej činnosti, tak aj moderoval, aj spieval v programe politické harašení od roku 2025, čo bol program e, dvojice Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková až teda do zrušenia v roku 2006. Neskôr sa dostal do pozície moderátora, potom v programe Prominenti, tam sa dokonca striedal s Petrou Černockou aj s Monikou Marešovou, ale tak spievanie berme ako taký ten základ a ten nasledujúci titul ten bude z produktu nazvaného Zákulisí, to je štvrtý album Martina Maxu a mal by byť z roku 2005. Objavil sa na ňom aj bezhlavý rytíř. Sú chvíle, kdy můj hlas jen zvíří prach, jako vítr na poušti. Jen svíčku jsem zas a cíl cítím strach, že mě nejspíš opouští. Můj stín jako přízeň dámy, co měla tu dnes být. Tím spíš ta chvíle připadá mi černá jako hřích. Jsou chvíle, kdy se ptám, Proč cítím hlad a môj stúl přetéká? Proč hlínu v očích mám a z písku hrad, který vidíš zdaleka? Můj dům, kde z boží vůle král, už pár let rezaví. A trůn a z pavučiny šál jsem rytíř bez hlavy. Sem král, král, král, jen za stavárne mám svůj bílej hermelín. Přesto mám, mám, mám v dešti o čem sním. boží vůle král, král, král a věřte mi i vám, Bůh stejně nadělí, prostě mám, mám, mám, jen opáčí silný. Jsem rytíř bez hlavy, Někdy zkrátka bývám. noc tak žíznivá, jako písek na poušti. A jen svízel zlej host, asi ví, proč má ukazovák na spoušti. Zlá noc ti náhle ruce sváže, černá jako hřích. Pět bran otevřou mi stráže, stačí jenom říct. Jsem král, král, král, jen zastala věřte mi i vám, Bůh stejně nadělí, prostě mám, mám, mám, jen Jsem rytíř bez hlavy. No, v tomto prípade teda bezhlavý rytier ale boli aj momenty, keď sa pokúšal preraziť e, v politických vodách vo voľbách do Senátu. E, v roku 2006 kandidoval ako nestraník za zoskupenie Jany Bobošíkovej, politika 21, v obvode číslo 5 v Chomutove. V prvom kole získal necelých 6% hlasov, skončil na 5. mieste a do druhého kola nepostúpil. V roku 2012 sa zvažovalo, že by mohol opäť kandidovať vo voľbách do Senátu, znovu ako nestraník, ale tentoraz za stranu Vieci veřejné v rovnakom obvode, ale nakoniec sa túto kandidatúru rozhodol neprijať a môže byť, že aj dobre urobil. Ponúka pesničky, aj keď teda už od toho posledného, piatého albumu ktorý má názov Sám sebou uplynulo 14 rokov tak sa tu objavilo celkom dosť nahrávok. My to uzavrieme práve návratom k tejto albumovej peťke, aby z každého projektu bola zastúpená aspoň jedna nahrávka a má to celkom symbolický názov na záver Hasta vista. Hastala vista. neliší nejspíš od jiných. Jenže co když se mýlím a zítra už budem jen zoufale hrát to vteřiny, protože Bůh vymazal zkrátka ty příští a naše sny kránu se rozplynou společně s ledovou tříští. Pánové, jednou se naplní čas, tahle jediná věc je jistá. Už zítra tu v lokále nikomu z nás taky nemusí nabídnout místa k čertu s tím pokud je to má poslední jízda. Pak na zdraví, pánové a stala vista, bylo mi ctí a možná nakonec ještě moc rád složím zbraně. To až mi víno jednou zhořkne na jazyku, kdo ví. Třeba tu nechám otisk v dlaně a něco málo rozpletených otazníků a pak už nejspíš asi nic, zbytek je už nad mý síl. Nerad to říkám, skoro vždycky jsem se mýlil, nic nemá a líc, svět není černobílý. Zkus na to kápnout, hochu máš na to jen chvíli, a nic víc a nic míň, než jeden každý z nás taky tě nejspíš hochu nepodrží čas. Stačí překročit svůj stín a píšně zvednout hlas. Přesně ty žvásty, co ti zlomí jednou vás, uvidíš. Je mi líto na věky, budem tu nejspíš jen stěží. Právě teď, co já vím, třeba vkročila zvolna do dveří dáma, co má. Jediná stejně měří. A nevěřím, že tu někomu navíc přihodí pár vteřin. Pánové, nálada uvadá, zvedněte na hlavu číše. Času je možná míň, než to vypadá, smrt kolem nás totiž tiše už nekrouží už tu dávno sedí snad. A jen Bůh ví, zda mi v náruči tý dámy bude líp a možná nakonec ještě moc rád složím zbraně. To až mi víno jednou zhoskne na jazyku, kdo ví. Třeba tu nechám otisk v dlaně a něco málo rozpletených otazníků pak už nejspíš asi nic, zbytek je už nad mísí. Nerad to říkám, skoro vždycky jsem se mýl. Nic nemá rup a líc, svět není černobílý. Zkus na to chápnout, trochu máš na to jen chvíli. A nic víc, a nic mín, než jeden každý z nás. Taky ti nejspíš, hochu nepodrží čas stačí překročit svůj stín a pyšně zvednout hlas. Přesně ty žvásty, co ti zlomí jemnou vás, uvidíš. No, vidíte, nepotrebujeme, stačí teraz počuť. A zo strany Martina Maxu to teda bola záverečná piata pesnička v tomto bloku, lebo sa ešte máme za kým obzerať. Pokiaľ ide o najbližšie minúty, tak ešte aj za tromi udalosťami, ktoré sa spájajú so 16. marcovým dňom. Rok 2012, opäť tragický, keď 12 tureckých vojakov zahynulo pri zrútení vrtulníka Severoatlantickej aliancie na obytný dom na predmestí Kábulu v Afganistane. V troskách tomu prišlo o život pomerne dosť ľudí, medzi nimi aj deti, žiaľ. Pokiaľ ide o rok 2019, tiež možno <laughs> povedať žiaľ, v prvom kole prezidentských volieb na Slovensku uspeli vtedy Zuzana Čaputová a Maroš Ševčovič. No a žiaľ, bol tu aj rok 2020, v rámci covidu. Správa je z Českej republiky, kde sa zavádzali prvé opatrenia obmedzujúce voľný pohyb osôb, ale vodu kázali, víno pili a mnohí sa pohybovali aj bez toho, že by teda dodržiavali nejaké zásady a veľa ľudí sa tvárilo vtedy, že sú zodpovední. Pozrite sa na nich dnes. Ani len na nich, na všetkých okolo seba nakoľko by to bolo dnes tiež podobné tej situácii, ktorá už teda neuveriteľne mizne v čase do nenávratná. No a my sa v tejto chvíli už presúvame do druhej polovičky aktuálnej petrolejky a ideme si posvietiť na Petrinskú rozhlednu. Ako už bolo spomenuté, práve v tento deň, a to v roku 1891, započala výstavba niekedy aj legendami opradenej Petřínskej rozhledny a práve tento objekt si budeme pesničkami pripomínať. Začneme s kladbou, e, ktorá sa objavila mm, svojho času na hudobných nosičoch na profilovke speváka menom Pavel Horňák, ktorý so skupinou Kroky Františka Janečka v tom čase spolupracoval po boku Michala Davida no a mal možnosť ponúknuť aj radové albumy s tým prvým pod názvom e, Dva roky prázdnin prišiel v roku 1986 a už aj v tom roku mal možnosť točiť albumovú dvojku, e, ktorá potom niesla názov Dívčí kráľovství práve v marci 86 pred 40 rokmi vznikalo takto 13 pesničiek. No a takou celku výnimočnou e, sa stala tá následujúca, pretože ani František Janeček, ani Michal David, ani Zdeněk Barták, ani Milandik, čo boli takí základní muži zo skupenia Kroky Františka Janečka sa o melódiu nepostarali, ale Petr Dominik je podpísaný pod melódiou textárom Vladimír Poštulka. To už je meno dá sa povedať, že osvedčené aj v tom čase, aj keď na tomto albume to bola iba jedna jeho práca a tá dostala názov Lanovkou na Petřín, takže pekne ideme hore do kopca z tých spodných častí eh, Prahy z malej strany. rodák zo Sokolova, svojho času detská hviezdička, jedináčik, mal rok, rodičia sa presťahovali s ním do Prahy. No a tam to začalo hlavne okolo spevu sa točiť. Najskôr sa zviditeľnil hlavne ako súčasť skupiny Kroky Františka Janečka, aj keď už mal svoje skúsenosti aj z predchádzajúcich ročníkov, no a potom vystupoval v spoločnosti Michala Davida Eh, Arnošta Pátka, Milana Dika, Jozefa Melena, Markety Muchovej, ale muzika nakoniec nezvyťazila, hoci ešte ponúkol aj tretí radový album S tebou bez tebe, ale po 89. sa to začalo točiť okolo paragrafov a v roku 1991 Pavel Horňák ukončil štúdium právnickej fakulty, získal titul magistra a neskôr aj titul doktora práv v roku 1997 začal pracovať ako odborný konzultant v kancelárii poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky. Bol už aj sudcom potom v 2005. zameraný na civilnú agendu. No a od roku 2020 e, predseda Senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky. On sa tým súdcom stal v roku predchádzajúcom. Dnes teda takáto spomienka na jeho albumovú dvojku a predovšetkým teda nás to priviedlo k téme s názvom Petřínská rozhledna, čo je vďaka svojej výške takmer 60 metrov jedna z dominant pražských, ale zase môže aj e, ťažiť z toho, že je postavená na kopci, na Petříne. To je priestor, ktorý si návštevníci Prahy, ale aj samotní Pražania svojho času zamilovali doslova, aby tam chodili na prechádzky. No a myšlienka stavby Pražskej rozhľadne alebo Petřinskej, tá sa zrodila v roku 1889 pri výprave organizovanej klubom českých turistov na svetovú výstavu v Paríži. Klub týchto turistov bol založený o rok skôr z iniciatívy vlastencov okolo pána menom Vojta Náprstek, ktorý sa stal takou legendou po tejto stránke. No a účastníci tejto parížskej výpravy boli natoľko uchvátení Eiffelovkou, že sa rozhodli podobnú konštrukciu vybudovať aj nad Prahou. Jubilejná zemská výstava, plánovaná na rok 1891, bola pre túto veľkorysú stavbu skvelá príležitosť, takže hneď po návrate nadšenci založili družstvo pre výstavbu Petrinskej rozhľadne, a vložili do nej aj prvé peniaze. Od magistrátu získali pozemok na Petříne, výstavbu eh, teda započali, no a autorom návrhu sa stal architekt Vratislav Pasovský, ocelová konštrukcia veže tá bola od dvoch pánov, inžiniera Františka Prášila a Julius Souček ako druhý k tomu pripísaný. Mena z dnešného pohľadu a hlavne pre tých, ktorí sa tam vyberú, tak v podstate to ani tak veľmi neregistrujú. V roku 1890 bola dokončená projektová príprava a Pražská mostáreň, Českomoravské továrny na stroje v Libni sa pustila do výstavby a počas rekordných 4 týždňov bola vyrobená železná konštrukcia, následne dopravená na petřín. stavalo sa podľa parížskej Eiffelovky a e, bol to doslova závod s časom, takže stavba rástla, dokonca ešte aj dnes ťažko predstaviteľným tempom. Za 3 mesiace bolo dokončených dokončené aj to najvyššie poschodie s 299 drevenými schodmi a bola potom završená takouto lucerničkou, svetováclavskou korunou s železnou žrďou na vlajky, ktorá zároveň slúžila ako hromozvod. Pôvodný rozpočet bol o 32 tisíckach zlatých, vo výsledku sa ale náklady na stavbu viac ako zdvojnásobili. No a Petřinská väža si Pražanov získala okamžite, prijali ju za svoju a už počas stavby v Davoch sa chodili pozerať, ako pokračujú práce. Za necelé 4 mesiace od rozbehnutia prác bolo hotovo. No a slávnostné otvorenie rozhľadne sa potom konalo 20 augusta 1891. Pesničky neskôr dostali priestor aj po tejto stránke, čo sa týka ospevovania tejto stavby, tak si poďme pripomenúť druhú. Tá bude o pánoch, ktorých minuloročná 80 aj u nás bola prezentovaná. Michail Janík a Miroslav Paleček, folkoví pesničkári, ktorí o Petřínskej rozhľadni naspievali nasledujúci titul. Vždycky, když mě lidi štvou, když mě v duši zazebe, vydám se na cestu svou, vede skoro do nebe skoro do nebe. Petřínská rozhledno, z tebe je pohledno, domy jak krabičky, lidičky maličký, v té chvíli zdá se mi, hezky je na zemi, Petřínská rozhledno. V té chvíli zdá se mi, hezky je na zemi, Petřínská rozhledno. Vždycky, když už pocit mám, že to nikam nevede, na tebe se když buď velebem pohledem. Hmm, Petřínská rozhledno, z tebe je pohledno, domy jak krabičky, lidičky maličký, v té chvíli zdá se mi, hezky je na zemi, Petřínská rozhledno chvíli zdá se mi, hezky je na zemi, Petřínská rozhledno. Vždycky, když mě lidi štvou, když mě v duši zazebe, vydám se na cestu svou, vede skoro do nebe. čínská rozhledno, z tebe je pohledno. Malí jsou starosti, z vršku tvé jasnosti, krásná seš nemládneš, slib, že nám nespadneš, Petřínská rozhledno. Krásná seš nemládneš, slib, že nám nespadneš, Petřínská rozhledno. No, Petřínská rozhledná a projekt s názvom na československém rozvodu Vydavateľstvo Carmen, za ktorým stál svojho času aj Jiří Zmožek, ponúklo pesničky <laughs> alebo albumy podobného typu, či už to bolo mm, svadba Československá alebo pohreb dokonca a podobné. E, objavovali sa projekty, tak aj tandem Miroslav Paleček, Michal Janík mali svoj takýto produkt a medzi tými 18 pesničkami. Na tomto albume figuruje teda aj Petřínská rozhledná. Album je z roku 1992. Samozrejme, my sa vraciame hlbšie do minulosti, ešte o ďalších 100 rokov. No a tá jubilejná výstava v roku 1891 bola pôvodne plánovaná ako všeobecná zemská výstava, ale Mnohí nemeckí podnikatelia v Čechách sa ju rozhodli bojkotovať. Stala sa teda prehliadkou rozvoja a vyspelosti hlavne českého priemyslu, českej podnikavosti. Konala sa na novo vybudovanom výstavisku v Holešoviciach a trvala od mája do októbra spomínaného roku a navštívilo ju na tú dobu naozaj neuveriteľných 2,5 milióna ľudí. Neviem, kto to počítal, ale údajne ich tam bolo toľko. Bezkonkurenčne najväčšou atrakciou Popri tomto výstavisku sa stala možnosť odviesť sa lanovkou na Petřín, lebo sú v podstate e, súbežne s výstavbou rozhľadne e, tam bola aj otázka dopravy návštevníkov na vrchol Petřína no a do úvahy pripadala teda lanová dráha takže práce začali súbežne s realizáciou tejto veže no a e, to bolo tiež miesto, ktoré si získalo pozornosť a návštevníci tlieskali aj takémto nápadu. Rok po skončení jubilejnej výstavy bol potom do blízkosti tejto rozhľadne na vrchol Petřína presťahovaný ešte jeden pavilón, a to pavilón klubu českých turistov, napodobení na zaniknutej gotickej vyšehradskej pevnosti brány Špička vznikla podľa projektu architekta Antonína Víla. No a vo vnútri lákalo hlavne um, niečo ako dioráma, čo je taká scéna s obrazom alebo obrazmi bratov Lipšerov a obraz s plastickým prostredím predstavujúcim bitku o Karlov most z konca 30-ročnej vojny ešte v roku 1648 medzi švédským vojskom a pražskými študentami. A nakoniec tam v blízkosti tejto Petrinskej rozhľadne je možné sa prejsť aj tzv. zrkadlovým bludiskom. Takže aj toto je možné si na týchto miestach vychutnať. E, my si teraz vychutnáme spoluprácu tandemu Ludek Sobota a Ivan Mládek, pretože aj táto dvojica prišla s pesničkou, ktorá e, túto Petrinskú rozhľadňu má ako ústrednú tému. V závere 70. rokov e, vydali spoločne Ivan Mládek, Luděk Sobota a Benjo Band profilovku, ktorá mala názov Ivan Mládek uvádí Luďka Sobotu. No a mnohé pesničky to dnes výrazné. Švadlenka, Madlenka, Rychlík jede do Prahy a prípadne Žížali, ale aj Lízatko si našlo svojho poslucháča a môže byť, že povedomou bude aj práve Petřínská rozhledna. jak je pěkná pohled jedna, ta naše petřínská rozhledná. Vedou tam schody točité, po nich se točí oči tvé. Mládí se nikdy nevrátí, trpěla krát závratí. Začala si padat z okna ven, stačilo málo jen Petřínská rozhledna ještě dnes pochválně zabručí. Jak jsem tě tehda šikovně zachytil v náručí mládí se nikdy nevrátí, netrpíš dávno závratí. Dnes bys mě holka vem jak vem, strhnula s sebou ven zhleda ještě dnes pochválně zabručí. Jak jsem tě teda šikovně zachytil v náručí, Mládí se nikdy nevrátí, netrpíš dávno závratí. Dnes bys mě holka vem jak vem, strhnula sebou ven tak tromi pesničkami sme si pripomenuli Petřínsku rozhľadňu, bola aj v ohrození e, v čase mm, druhej svetovej vojny, keď e, pri svojej návšteve opakovanej v Prahe v marci 1939 vyslovil Adolf Hitler želanie, aby bola zbúraná, lebo mu kazí výhľad z Pražského hradu. Našťastie k tomu nedošlo. Tá moderná doba využila Petrinskú rozhľadňu aj pre praktické účely. V roku 1922 z tejto veže sa uskutočnilo radiofonické vysielanie na polnohospodárskú výstavu v Stromovke. Táto verejná produkcia bola aj prvým hromadným počúvaním rozhlasu v Českej republike a v 53. E, bola na rozhľadni do prevádzky uvedená aj alebo bol uvedený televízny vysielač a v súvislosti s tým bol zrušený výťah, pretože ten tubus potom vyplnili káblami a napájačom. No a kráľovskú korunu na vrchole nahradila televízna anténa. V roku 1961 bol potom televízny vysielač nahradený vysielačom zvaným Cukrák a Petrín slúžil už len ako vykrývač s menším výkonom. V 79. pre verejnosť uzavretý kvôli zlému technickému stavu. Verejnosť sa potom mohla naspäť vrátiť v 91. po najnutnejších úpravách a v súvislosti so s tým výročím jubilejnej zemskej výstavy. Takže to bolo opäť otvorené. No a televízne vysielanie z Petrinskej rozhľadne, to sa skončilo v roku 1992, keď sprevádzkovali televíznu veš na Žižkové ale nejaké tá prevádzka e, rozhlasového FM vysielania by tam mala byť aj aktuálne. Čo sa týka rekonštrukcie, takej generálnej, tá sa uskutočnila v rokoch 1999 až 2002 a priniesla aj obnovenie výťahu, aby takto sprístupnili väžu tiež návštevníkom na invalidných vozíkoch. Takže je to miesto, ktoré je hojne navštevované a je stade veľmi zaujímavý výhľad mal tú možnosť, tak to snáď tiež odobrí. A vyšlape si to po svojich, lebo z jednej strany sa tam ide hore a popri tom vlastne súbežne míňate aj tých, ktorí putujú dole, takže e, nestretnete sa iba na medziposchodí. Tam je možné a potom na vrchu, tam to, mám pocit, že je to presklené, aby nedošlo k nejakým prípadným sebevražedným momentom. No a to by mohla byť v podstate bodka za touto pasážou. My sa teraz presunieme už do finále, ktoré bude patriť e, dáme narodenej 14. marca 1981. Keď sa ešte ale pozrieme do dnešného hudobného kalendára, lebo aj ten máme po ruke, tak 16. E, marcový deň, ten je o narodeninovom termíne pre Nancy Wilson, speváčku rodačku zo San Francisca, ročníkom 1954. Stal sa speváčkou, skladateľkou aj gitaristkou kapely Hart A okrem Nancy tam ešte účinkovala aj jej staršia sestra Anička. Vzniklo to v Sietli v roku 1973 a stačili im dva roky na to, aby sa presadili na americkej hudobnej scéne a úspešný bol hneď ten ich úvodný album, ktorý ponúkli vo februári pred 50 rokmi a v máji už mali v hitparáde prvú pesničku Crazy on You. Úspešným, asi najúspešnejším bol 8. album v poradí, nazvaný rovnako ako kapela Heart, vydaný v júli roku 1985. Patty Griffin americká folková country speváčka, skladateľka, tá je o 10 rokov neskôr narodená v 64. na hudobnej scéne od 92. a prvý album ponúkla v máji pred 30 rokmi. Mala by ich mať 9 na svojom konte a tiež sa zaradila medzi neprehľadnutelné postavy náročníkom e, rovnako 1964 je Hans eh, Peter Gerdes, eh, rodák z nemeckého Líru, ktorý sa stal spevákom a frontmenom kapely Scooter, House Rave Trans formácie, ktorá vznikla, keď mal 30 rokov v 94. stal sa jedným z trojice zakladateľov a nemusí to byť muzika samozrejme obľúbená na všetkých miestach, ako nič sa nenašlo takéto, ale stali sa neprehliadnutelnými. No, na tej domácej scéne ešte nájdeme nejaké mená, ale to si postupne budeme približovať, e, keď už budeme teda v blízkosti Katky Knechtovej, lebo to bude dáma, ktorá nám tu vyplní zvyšok času svojimi nahrávkami a začneme ešte tým pehatým obdobím, e, ktoré e, platilo na sklonku 90. a začiatku tohto tisícročia. ročia až e, do roku zhruba 2005, keď došlo na album Deň medzi nedelou a pondelkom. My si pripomenieme e, projekt nazvaný Experiment v úvode pesničkou nazvanou Na oko spím. Na oko spím. čase premiéry. To môže byť o prípadnom driemaní aj v čase reprízy. Katarína Knechtová, prešovská rodáčka, ročník 1981. Stala sa teda neskôr speváčkou, klaviristkou, gitaristkou, skladateľkou, textárkou. Postihala toho už celkom dosť. Známa už aj v čase, keď spievala v Prešovčatách. No a potom sa dostala aj do kapely IMT Smile, v 97. sa to v podstate ukončilo, bola tam takou vokalistkou a prvý úspešný single, to je Dialkové ovládanie, dva mesiace najhranejšia slovenská skladba z februára 99 oficiálne ponúknutá single To sa ti len zdá ponúknutý počas turné s kapelou Žena z lesoparku potom došlo na nahrávanie albumu Niečo sa chystá a za rok 1999, to už bola súčasťou kapely PH, získali ocenenie objav roka a vznikali pesničky typu Diabol Aniel, čo malo tiež svoj videoklip točený v divadle Jonáša Záborského a známym sa stal aj z toho dôvodu, že si tam nechala ostrihať hlavu na koleno turné s kapelou Noc a deň, ako sa neskôr ukázalo, malo to potom aj svoje vyústenie do projektu s názvom e, Deň medzi nedelou a pondelkom, ale ešte samozrejme došlo aj na nahrávanie albumu Krajinou, e, ktorý by sa dal zaradiť e, na post albumu číslo 2 v prípade Pehy, no ale experiment ten bol trojkou, to sme si pripomenuli pesničkou, no a teraz mierime práve za štvrtým albumom skupiny PH ktorý v roku 2005 bol ponúknutý s desiatimi nahrávkami. No a e, spolupráca pri nasledujúcej pesničke, ktorá dostala názov Za tebou, tá sa týka Rastia Kopinu z kapely No za deň a ona sa potom dočkala ocenenia skladba roka. Na tom Aurelovi e, získali výraznú pozornosť keď sa to udeľovalo vo Žilinskej športovej hale a táto pesnička sa zaradila medzi najvýraznejšie kúsky tohto obdobia, takže pri našom rekapitulovaní by automaticky nemala chýbať. piatý album prešovskej kapely PH, no a máme za sebou teda hlavne rodáčky z Prešova, Katky Knechtovej. Texty písal Lado Kraus, aj keď v tomto prípade teda Rasto Kopina. No a pesnička zaznamenala úspech aj v Českej republike, videoklip točený na Prešovskej železničnej stanici, tým ďalším, druhým a zároveň aj hitovým titulom sa stala titulná pesnička celého albumu Deň medzi nedeľou a pondelkom a treťou balada Klavírna Spomaľ V tomto prípade videoklip točený počas koncertu v Košiciach pred 20 rokmi. No a predalo sa viac ako 30 tisíc kusov. Paradoxne spievalo sa v pesničke niečo slova zmysle, že ďalej kráčať sama už nemôžem ale ako sa neskôr ukázalo, tak nemohla ďalej kráčať s touto kapelou a tak sa vydala na solovú cestu. Na album číslo 1 sa čakalo do 1. decembra roku 2008. Točilo sa nedaleko Prahy, 11 nahrávok, jeden bonus. No a nakoniec to všetko pokrstila alebo uviedla do života, lebo zvyknú sa používať dva termíny. 11. marca roku nasledujúceho, aj keď sa to do predaja dostalo už 1. decembra v predchádzajúcom roku. No a spojila to zároveň aj e, s odmenou, pretože do rúk sa aj dostala platinová platňa za viac ako 6000 predaných nosičov. Tým krstným otcom sa stal Martin Pico Rauš, ktorý to pokrstil kvapkou vlastnej krvi so slovami teraz ti dávam to najvzácnejšie, čo mám. No a mala možnosť predstaviť premiérovo aj svoju novú kapelu, ktorej členmi v tom čase boli napríklad Peter Lipa mladší alebo bubeník Ladislav Kováč. Prvý singel vo svetle žiariacich hviezd no a bonusovou nahrávkou titul Môj Bože, čo je vlastne pesnička, ktorá sa dá spojiť aj s filmom Bátory. Juraja Jakubiska. No a medzi tými výraznejšími nahrávkami určite aj zvláštny prach. vďaka pesničke, ale my na svojej ceste môžeme naďalej byť aktívni v blízkosti nahrávok jedného z aktuálnych narodeninových oslávencov, čiže Katky Knechtovej, druhý solový album po Zodiakovi, ten bol ponúknutý vo februári 2012 a bol z takých tých netradičnejších. V slovenskej verzii to nieslo názov tajomstva a o 11 pesničkách bol tento projekt, nahratý v dvoch jazykových verziách v anglickej, určenej pre zahraničné hudobné trhy, dostal v preklade názov Láska a ľútosť. No a podpísaný ako producent pod ním Christian Eigner, ktorý už spolupracoval v tejto pozícii aj ako spoluautor pri nahrávkach napríklad kapely Depeche Mode. Autormi textov sa stali takmer pol na pol Vlado Kraus, Rasto Kopina. Túto spoluprácu a tento produkt si tiež pripomenieme a hneď úvodnou pesničkou, ktorá dostala názov To musí byť len láskou. ešte cesta nekončí. Album číslo 3 prežijú len milenci, ten je z októbra 2015. Dnes ho preskočíme, aby sme sa mohli povenovať aj tým čerstvejším projektom a než sa dostaneme k štvorke, tak poďme aj za tým, čo máme dnes ešte v kalendári. Niektoré mená by bolo fajn si pripomenúť, pretože 16. marec bol ich narodeninovým termínom ročník 1828, to je rodák zo Slavošoviec, svojho času evanilický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ. Pavol Dobšinský vydal diela slovenské povesti a prostonárodné obyčaje, povesti a hry slovenské, ktoré zohrali dôležitú úlohu v našom kultúrnom živote. Naopak od kultúry to malo veľmi ďaleko. Životný príbeh e, osoby menom Jozef Mengele, narodený v roku 1911 počas druhej svetovej vojny vykonával v Osvienčime doslova až morbidné, sadistické a nehumánne experimenty na väzňoch a podielal sa na triedení ľudí, pričom rozhodoval o ich ponechaní na živote alebo fyzickej likvidácii. Je mu pripisovaná zodpovednosť za likvidáciu viac ako 400 tisíc väzňov v plynových komorách. Bol aj preto väzňami nazývaný aniel smrti, ale mal svojich pomocníkov, nemožno to váľať iba na jedného človeka. Gustav Valach. Veríme, že ešte stále medzi tými, ktorí majú radi slovenské umenie, toto meno dostatočne rezonuje. Je to 105 rokov od narodenia hontianských Nemciach e, tohto divadelného a filmového herca. Bol aj členom činohry Slovenského národného divadla, výraznou hereckou osobnosťou, ale bol aj človekom s veľkým Č. Okrem divadla sa to prejavilo aj v televíznych inscenáciách a filmoch, ale aj v súkromí. To dokazoval. Zdenek Liška, narodený v Smečne v roku 1922, to bol český hudobný skladateľ, Venoval sa predovšetkým filmovej hudbe, takže Hříšní lidé města Pražského alebo 30 prípadov Majora Zemana. To sú seriály Obchod na Korze, Stíny horkého léta, Signum Laudis, aj tam bola muzika tohto pána. Miloš Kiršner, máme tu 99. výročí narodenia, bol bábkárom, hercom, spevákom, dlhoročným riaditeľom a hlavným interpretom divadla Pejbla a Horvinka. Takže jeho hlas, či už v prípade toho staršieho alebo mladšieho bábkového predstaviteľa, môže byť tiež mnohým dostatočne známym. A to pritom nemal veľmi jednoduché to svoje presúvanie sa životom, študoval medzinárodné právo, 49. musel štúdia z politických dôvodov opustiť a začiatkom 50. rokov bol zatknutý a odsudený za protištátnu činnosť a po uplynutí trestu ho zaradili medzi PT pákov do pomocných technických práporov, e, ktoré sa potom nazývali aj Čierni baroni. Po absolvovaní vojenskej služby bol prijatý do divadla Spejbla a Urvinka a od roku 1952 interpretoval hlavných hrdinov v 56 ho profesor Jozef Skupa vymenoval za svojho nástupcu a až v 66. bol vymenovaný za riaditeľa divadla. Po jeho odchode sa potom vedenia ujala jeho manželka Helena Štáchová. Zomrel 2. júla 1996, takže čo skoro to bude 30 rokov. Ďalší zaujímavý hlas prepožičaný hlavne detským eh, predstaviteľom alebo eh, takým rozprávkovým, tak e, to bola e, majiteľka hlasu Vlasta Janoušková, ročník 1930, známa ako Aťka Janoušková, herečka, známa aj z dubingu, lebo česká verzia v Čielky máji, tam sa jej hlas objavil, my sme mali Evu Večerovú, v Českej republike mali Aťku Janouškovú a stala sa aj speváčkou, držiteľkou ceny Františka Filipovského za celoživotný prínos českému dabingu, takže rozprávky, broučci, příběhy včelých medvídků. Hlas prepožičala aj jednému z predstaviteľov eh, vo filme Ať žijí duchové. Zomrela v marci pred 7 rokmi. 91. výročie narodenia tu máme v prípade Petra Ševčoviča, slovenského prozaika, dramatika, scenáristu, autora literatúry pre deti a mládež, možno najznámejším titul Chlap prezývaný Brumteles, s Vladom Millerom v hlavnej úlohe. Jiří Dolana bol hokejista, narodený v Česk Hradci Králové v roku 1937 s československou reprezentáciou získal bronz na olympiáde v Innsbrucku v 64. To už bol 3 roky majstrom Európy. Z majstrovstiev sveta mal striebro a bronz, 59 stretnutí a 33 gólov. Talianský filmový režisér Bernardo Bertolucci, ako ročník 1941, ponúkol aj také filmové tituly ako Posledné tango v Paríži, Posledný cisár, skutočný príbeh e, posledného čínskeho cisára. No a tiež e, sa stal celosvetovým hitom titul a získal 9 Oscarov a ďal, ďalekému východu bol verný aj pri titule Malý Budha pokiaľ ide o Jozefa Doda Šošoku, ten sa narodil v roku 1943, bol bubeníkom a perkusionistom, výraznou postavou slovenského jazzu. Ročník 1943, rodák z Michaloviec, eh, humorista, satirik, básnik Milan Lechan, tiež patrí medzi dnešných oslávencov. Ten zvyšok si dokončíme po pesničke, lebo aby sme ešte postihali niečo pohrať. A doma je tu hlavne pesnička, čo je tiež už také premostenie k eh, skladbe, ktorá nám pripomenie album, ktorý už má tiež pomaly 6 rokov, v oktobri bude mať, eh, s názvom Premeny, štvrtý štúdiový projekt Katky Knechtovej a obsahoval aj pesničku s názvom Tu sme doma. Tu sme doma. Vivieka Ščákovej Tu sme doma a návrat k albumu, ktorý sa stal zaujímavým aj z toho dôvodu, že text k záverečnej, takej bonusovej nahrávke Sloboda je Pierko písal Stanislav Štepka snáď netreba predstavovať tiež výraznú legendu a dá sa povedať, že v tomto prípade v dobrom slova zmysle národného umelca Radošinské naivné divadlo to je jeho život a takýmto spôsobom sa prepojili aj s jedným z aktuálnych eh, oslávencov. Pred tým ďalším produktom prešla Katka 800 km peši, pretože sa rozhodla spoznávať seba a vydala sa na púť mm, z Francúzska do Španielska, aby mm, takýmto spôsobom tiež mm, overila, čo dokáže text eh, tej ďalšej pesničky inšpirovaný jej práve týmto putovaním do Santiago de Compostela a opisovala to slovami sú dni, keď kráčame rovno a sú aj také, keď sa točíme v kruhu, ale aj to blúdenie niečo ukazuje a možno práve to, že nie je lepšej cesty než tej, ktorá vedie dovnútra. Spoznávať seba je najťažšia výprava a to je hlavnou myšlienkou mojej novej piesne z minulého roka je nahrávka v máji ponúknutá 2025 pod názvom Hľadanie. My sa k tomu dopracujeme cez posledných 5 oslávencov dnešného dňa. 53 ročníkom sú hneď dve postavy, aj keď v prípade Izabel Hupertovej je aj 55 niekde uvádzaná. Stala sa známou cez film Pianistka francúzska herečka, no a bratislavský rodák, grafik, maliar a ilustrátor kníh Peter Kľúčik, ten je rovnako, teda mal by byť 53 člen výtvarnej skupiny G-Bot a laureát viacerých ocenení a nie sa ničomu diviť, pretože aj v španielskej Barcelone bolo odmenené jeho majstrovstvo v tomto smere. 70. výročie narodenia by si mal pripomínať rodák z Bratislavy, hudobný skladateľ Vladimír Godár. Sú tam e, melódie, hudba aj k filmom, napríklad Martina Šulíka, Záhrada, Neha, Všetko, čo mám rád, alebo Slnečný štát. Ročníkom 1958 je herečka Dana Batulková, divadelná aj filmová. V e, decembri 2008 s Janom Onderom sa stala víťazkou tretej série televíznej tanečnej súťaže Českej televízie Stardance, když hvězdy tančí. No a Michaela Dolinová, narodená v Třinci v roku 1964, tiež sa stala herečkou, speváčkou aj moderátorkou, známou cez eh, hlavne eh, počasíčko, ale čo sa týka filmových a seriálových skúseností, tak môže byť, že hlavne chlapci a chlapy. Seriál z vojenského prostredia, ktorý je aktuálne beží v televíziách, ktoré zvyčajne hm, podobné diela označujú za propagandu a je to možné si tým spojiť, tak s takýmito seriálmi problém nemajú. To je posledná na zozname oslávencov, ešte si prejdeme aj tých odchádzajúcich po pesničke. To hľadanie na nás čaká ako predposledná skladba zo strany Kataríny Knechtovej. Na cestách, aj na cestách, tam, kde vietor víry prach, občas dám sa stratená. Mapu kreslí moje ja. Utekám v každom finále aktuálnej Petrolejky a povenujeme sa aj tým, ktorých máme v kategórii odchádzajúcich. Dá sa zajsť až do roku 37 bez tisícky a bez stovky. Bol to posledný deň pre druhého cisára rímskej ríše menom Tiberius. No, aj si dokázal znepriateliť veľa ľudí, hlavne mal tam veľké nepriateľstvo v opozícii, keď zaviedol daň z prepichu. A to naštve samozrejme všetkých majetných. Matej Hrebenda, slovenský národný buditeľ, ľudový spisovateľ, ten zomrel 16. marca roku 1880, o rok neskôr to bol ruský skladateľ klasickej hudby Modest Petrovič Musorgský. Tivadar Puškáš, maďarský vynálezca, priekopník telefónu, vynálezca telefónnej ústredne. Ten zomrel v roku 1893, k nemu sa viaže aj prvé použitie výrazu halú v telefónnom rozhovore. Mal ho vysloviť jednému zo svojich pomocníkov pri skúšaní ústredne, lebo halóm by malo v maďarčine znamenať počujem. A vtedy sa tento výraz v angličtine rozšíril do celého sveta. Joseph Austin Chamberlain, britský politik, štátnik, ten zomrel v roku 1937, sú aj zdroje, kde uvádzajú 17. marec. S jeho menom sa hlavne spája podpísanie lokarnských zmluv v roku 1925 a v tom istom roku mu udelili aj Nobelovú cenu za mier. Selma Otiliana Lovisa Lagerlöfová, zomrela v roku 1940, popredná švédska spisovateľka. Zrejme asi známym bude hlavne ten Nils Holgersson a jeho zázračná cesta s divými husami po Švédsku. No potom tu máme Hanu Zelinovú, slovenskú spisovateľku, dramatičku, autorku literatúry pre deti a mládež. Zomrela pred 22 rokmi z jej diela Alžbetin dvor známy aj ako slovenský televízny seriál Rodinná sága, natočená pred 40 rokmi. Bronislav Poloček to bol český herec, divadelný, filmový poľskej národnosti, ročník 1939. Do povedomia sa dostal predovšetkým svojimi výkonmi vo filme Černý baroni, ale boli tam samozrejme aj ďalšie tituly, v ktorých stvárnil určité postavičky. Zomrel pred 14 rokmi v 2012. Pred 5 to bol Štefan Manžár, režisér slovenského dabingu a herec, rodák zo Ždiaru. Zahral si vo filmoch, seriáloch, aj vďaka dubbingu bol známy. No a dva roky dnes uplynuli od odchodu polského básnika spisovateľa, textára piesni, novinára, prekladateľa, bol aj filmovým kritikom a diplomatom Ernest Vlodžimier Brill. Napísal aj veľa textov k hudbe Kateřiny Gertnerovej, kam treba zaradiť určite aj muzikál na skle maľované. Tak to je zostava tých, ktorých sa mi podarilo nájsť v kalendároch kade tade. Tak sme im dnes venovali nejakú tú chvíľočku a rozlúčime sa s skladbou, ktorá nesie názov Dialky. Je to jeden z najčerstvejších singlov zo strany Kataríny Knechtovej, spolupráca po tej textárskej stránke s Janou Kiršner. Toto je dvojica, ktorá sa zatiaľ dala dohromady len autorsky a interpretkou zostáva práve skladateľka melódie a dnes teda hlavná postava tých zvyšných a záverečných minút aktuálnej petrolejky. Pozerám do dielky, niekde vidím už plápolať novú petrolejku, tá dnešná pohasína za spoločnosť a pozornosť z Banskej Bystrice ďakuje Peter Kršiak. Do počutia.